nta nkeka muje muri ko muribaza icyo duteramira ko hano ku nama inyishu ni mu kanya isase mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasanga ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo ku nama ryatowe n'abanyagihugu bose ritega ko igikumu wa cumi n'umunani ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu iryo mwamaze kuryumva iryo ari ryo yuko ari bwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi mu gice kinini cyaryo ryenera ku masezerano y'amahoro yo kunywanisha abarundi yiyarusha ari nayo rikomoka ko iryo bwirizwa ryagiyeho mu gihe cy'inyuma y'ikiringo cy'intwaro kibanza. leta yaramaze kugaragaza rero yuko iryo bwirizwa shingiro rikwiye guhinyanyugwa. mbere n'umugwi utekanye inyanywa itegeko riwugenga rikaba ryaramaze gushyirwaho ibibazo si bike rero byerekeye iryo hinyanyugwa ry'ibwirizwa rikurira ayandi mu burundi mbega koko iri bwiza shingiro ryaba rigeze guhinyanyugwa muri kino gihe kubera iki mbega riramutse rihinyanyugwa hoho ingingo zegwa n'iryo hinyanyugwa zoba nkiziye kubera iki hamwe rigumye uko riri uno munsi abarundi bunguka iki canke boba bahomba iki akamaro k'iryo hinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro muri kino gihe koko ni akahe mbega abanyapolitike bo mu mico itandukanye bavyumvira kwiki mu mashirahamwe adahanije icara vya politike ho babivuga kwiki hoko gwiki muri kino gihe ku neza ya bose ibi ni bimwe mu by'abatumire bacu baza kudufasha kuronderera inyishu hano ku nama utuma tuvuga mukatwumva ni Eric Uwimana Charles makoto ni ahagarikiye kino kiganiro ikiyago cyo ku nama ukiremesheje ni jewe nyine Jerome Nyonzima n’ikaze mwese ku nama abatumire turi kumwe hano ku nama hari honorable Leon Singendakumana yaserukiye umugambwe Sanya Frodebu akaba n'icegera cy'uburongoye honorable nakora mukici eh mwaramutse kandi mwakoze kundumira urakoze cyane ubundi turi kumwe ni honorable jean de mutabazi yaserukiye umugambi w'intadebukirwa radebu honorable mwaramutse eh, mwaramutse jerome ndanaramukije abo turi kumwe nkongera nkaramutsa abarundi bose n'abumva ikirundi bariko baratwumviriza kaze nawe ku nama ndakengurutse ubundi turi kumwe hano akaba ari Faustin Kumana ku ruhande rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike akaba arongoye kandi yaserukiye ishyirahamwe rikangurira abarundi guca ugwevo no guhindura ingendo pariseme mu mfunyapfunyo y'igifaransa ndakora mu mushinga murakoze kuba mwadutumi turabashimiye murakoze cyane reka rero tuduge ku ijambo kugira ngo turabire hamwe iriho inyanyugwa y'ibwirizwa shingiro mbereye kwa honorable Jean Dieu Mutabazi leta y'u Burundi iramaze gushyiraho ibwirizwa ritegekanya ibikorwa by'umugwi uzokwihweza inyandiko y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ku bwa de Mutabazi na Radebu ibwirizwa shingiro by'ukuri byo barigeze guhinyanyurwa eh, kuri twebwe mu mugambwe w'intadebukirwa radebu turazi neza yuko ibwirizwa shingiro dufise eh, ari bwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha mhm. amasezerano iyarusha urazi neza yuko yari amasezerano twavuga yuko ari nka ndeka tubane aricyo gituma igwizwa shingiro rya naryo nyene ryari ndeka tubane nkamwe umuntu yovuga mu kirundi cyangwa mu rurimi rw'ikinyamazuru ni constitution intérimaire ni ukuvuga ko hariho ibintu byinshi umuntu yashizemo kugira ngo abantu barabe ingene boba barabanye hama rero bakazoheza bakaronka ibwirizwa shingiro bitore kujya twari dufise iryo barundi bari bitoreye eh, rimwe ryo muri mirongo icyenda na kabiri hanyuma uyu munsi kandi abantu ntibabesha baravuga ati cyane cyane mu bantu b'abahutu baravuga ati kuba umuhutu ukaba uri umugabo nga muri ibwirizwa shingiro ntuzoronka ntuzoronka muri ntuze ntuzoja mu makota bimwe reka 40% 50% kuzoba copte biraba cyane cyane abatwa n'abatutsikazi nibo ukunda kubona aribo babenefisiye baronka ibintu byo kuba ukavuga ukabona yuko ari ibintu byinshi biriko biratubwira yuko ari ugusubiramwo ibwiriza shingiro hanyuma rero mu guheza kuvuga ko rirenganya abagabo b'abahutu b'abahutu abantu bashoboye bagi barashikiriza muri za sendeyi wamugwi washigwaho n'igihugu eh barabishikiriza kandi bumvirijwe eh, abantu mihingo yose amaze kuvuga ko ryo hinyanyugwa ariko imbere yaho nja kwa honorable Leon Sengera kumana akabazo gato yose ryo hinyanyugwa uno munsi nyene harageze byukuri harageze kubera murabona ari umugenzi wanje ntuzena nyebya nibujya ingoma yagukanze irahuma cyangwa ingahuruza ugahunga nta shingiro risubirwamwo bagira abajye mu matora Ibwizwa shingiro risubirwamwo kare iyo bavuze ni igihugu kiba kivuze nta muntu n'umwe ari hejuru y'igihugu n'amategeko rero eh, mu kwezi kwa gatatu eh, mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu nta kintu na kimwe kirahinduka icyo ni mbere cyambere ko bavugisha ukuri ikibazo abo bo bo kubera iki basanga abakenyezi bakumirwa kubera ubu rero agomba dusubiremo ibintu shingiro kugira dukumire abo bantu gusa eh? abo badashobora gutorwa bakumirwe ntibashobore kujya mu nzego ngo ngo bagire ijambo muri izo nzego badashobora gushikana ibitigiri biba bikenewe kubwira umuntu abe nk'umushinga amateka cyangwa mhm. abe nk'umukuru w'igihugu rero icyo kiri cya mbere cya kabiri umuntu avuga ati iyo ngingo atabanje kuyihindura ndagaruka eh, eh, ndagaruka ndagiye kwa faustin ndikumana pariseme mukeburira abarundi guca urwego no guhindura ingendo guhindura ibwirizwa shingiro ntibirimo mu guhindura ingendo ngira ibwirizwa shingiro kurihindura bivana n'igituma umuntu arihindura no kumva akamaro rifise n'ingene ryaje nibaza ko ari bihambaye nawe guhindura no munsi mhm. eh, ibwirizwa shingiro dufise no munsi ngira gushika no munsi ico gituma n'igishaka kiri inyuma harabaye injyana nyinshi abantu barangaza nyiki impunzi iki hama seretema avuga tuti twicare tubitorera inyishu mu kubitorera inyishu rero haba hajya amasezerano yarusha kandi barundi bose babyumve n'uri he havyumve ayo masezerano yarusha rero yabonetse bigoranye ngira imyaka itatu hafi na bamutabazi bagenda wowe wagize utaha ubwo nirihinyanyugwe ubu nyene hmm. bati nukuraba yuko iryo hinyanyugwa ritaza gutosekaza ubumwe bw'abarundi eh. kunywanisha abarundi eh. n'ibindi aho twari tugeze koheziyo tugeze hehe jewe erega ibyo leonce na parseme bavuga ni ibintu byanditse ibitari bike turabihurizako mugabo jewe ndabaza ndashaka kubaza mbe uyu munsi ubumwe bw'abarundi buriho barabugendera umwe azovuga ego uwundi avuga ati oya kubera imvu zimupfuyeko hari uwo uvuga ngo umwe bw'abarundi ntaburiho ni nk'uko gemura mpora numva abantu bakaza akaza igisoda cy'uburundi erega cyarasambutse ingo rero ejo tuzogende mu ikambi kanaka turabe yuko batari hamwe tugende ku mutumba kanaka utwereke ahantu abatutsi n'abatutsi bashamiranye bariko baricara tino nibyo ubipima gute ugasanga afashe icyo bita akababaro kiwe frustration personnelle akaboro kiwe kabumye politike agaca gashaka kugashira ku gihugu cyose ugasanga arazanye akantu atoye uku biranditswe kandi eh. mu arazi yuko mu madisipozisiyo y'inyuma bateguye ingene muri zya ngingo mperekeza eh, za nyuma mm. bateguye ingene ibi rihinyanyo rishobora guhinyanyugwa rikajya mu banyagihugu nk'uko rishobora guhinyanyugwa rikajya mu bashingamateka ejo bundi hari ibitigiri byabutse mu bihumbi bibiri na cumi na kane byaranse ubu rero njyewe ku bwanjye n'ubu nicyo mba nayenda kubwira nta kurizana hagira hagira amatora umuntu azana ibizashingiro tukaheza tukaritosora kubera numvije rero imvo avuga mm. ni imvo zijyanye n'ibi bya parisima avuze by'umutekano n'ubumwe bw'abarundi mbwarazi neza yuko hariho ingingo zabaye dezuweti ni ukuvuga zataye igihe kubera ntibyakira arabizi neza mugabo je nashaka Leonce ntanteranye ntanteranye eh. n'abagore n'abatutsi eh. nashaka ntanteranye ko yavuze ati none abo eh, bantu ntanteranye ntanteranye nagira oya nakubwiye nti muri iki gihugu bijya vya cooptation ni ukuvuga gukwega umuntu atatowe sicyo jewe nashatse kuvuga kubera eh icyo jewe navuze kamwe yavuze ati icyo wiyumvira wagiye eh, mbwa kuri ibi eh, nagira mvuge yuko jewe ntuzeye ibyo bya cooptation navyo nyene sindabikunda kubera urashaka gusanga nk'ubu twe turafise ingorane abatwa ntibakija mu migambwe kubera baronse intebe zitandatu zireba eh, eh, niyo ugiye kumukwega ati ingo twirukanye turondera amajwi ajya ati twe turafise ibyo twakuyabuja nk'ibyo vraiment jewe turamaze kubiganira n'abatari bake baravuga ati reka turabingene duhinyanyura ngaruke ku cyo kugira bivemwo kugira bivemwo bashobore kuja batangure guhiganwa inyuma y'inyandwa reka mu ijambo rimwe we avuga ngo hariho tukavuga tuti tufashe sisiteme nk'iy'abadage nk'iy'ahandi umuntu wese azohora aza ajya imbere y'abanyagihugu ibyo bintu by'ibiringo nimubihagarike umwanya abantu bagishima umuntu bazomutora bambongere agomba yisubirize yisubirize icyo kintu rero ukigatura eh. si leonce ari muri frodebo eh. si mutabazi ari muri radebo eh. si ntuze si si ari muri parasemu sosiyete sivile si general major ntuze evariste ndayishimiye ari muri sendede fdd n'abarundi bazavuga ati eka kuri icyo ati eka iki nicyo gishyigikiye si twebwe dushobora kugira nicyo gituma n'ahandi byoba bimaze iki gutwara ibwirizwa shingiro mu banyagihugu mhm. hari ibintu rero dutegerezwa kuvuga tuti jewe ikizo ico amatora azovyara iryo bwirizwa shingiro nicyo nzokwemera ah. mugabo nzokwigisha ego canke canke oya ico kintu rero tubanze tucumbikane nandi rero wose je rero wose n'ukuri kw'Imana je nk'ubu senda muraba nkamuyoberwa tukiri inyuma ya yari emwe neza ahagaze ah, nayo ubu akunda kuvuga ngo tugende twicare muri sare mm. ibiganiro mm. kubavuga ngo tugende ngo twicare mm. twicare ibyo tuzoshikiriza abene iyo bakadutatura eh tukaca kuritoza par voie référendaire igeragezwa igeragezwa gihinyanywa n'ibidashingiro byo mu 2014 ryananiraniye mu bashinga amateka ritaniye n'iryo hinyanywa ry'uno munsi rikenewe urumva burya uburemere si bumwe uburemere si bumwe mugabo wari kwarandika ibwiriza shingiro yaravuze ati burya ibwiriza shingiro rijana nibiye turashaka gusanga hari ibintu twanditse bishobora kugorana gushigwa mu ngiro ati rero hariho inzira zibiri zibiri zo gutora zo guhinyanyura ibwiza shingiro kuri reviza ati rero rirashobora rirashobora guhinyanyurwa n'abashingamateka acavuga ati rero kugira ngo baganire reka guhanika gushira ibitigiri hejuru eh bine kuri bata iryo onijyaza nibashobora gutora ikintu ku bice bine kuri bitanu ni ukuri baca baganiriye mm-hmm. mm-hmm. ni nacyo gituma rero habuze umwe cyangwa babiri warabibonye mu bihumbi bibiri na cumi na kane mm-hmm. byaranze umuntu aca ateye inyanya ati reka tube turagumana iri i tube turagumanira i kubera ibyo bitigiri ntibyabonetse mugabo rero inzira nziza bujya ibwiza shingiro riza ryikwiye rifite uburemere bukwiye iyo ryaciye mu bene gihugu muri referandumu honorable leonce ngirakumana hanyuma n’amashingamateka amateka irabiraba hasi hejuru na nkinguza amateka basanga ibibazo ni byinshi n'induru ni nyinshi mu gihugu bacavuga ati twebwe ntitwobyihereranye reka rero dutume ko abadufasha batuma ko leta batuma ko imigambwe iri mu butegetsi n'itari mu butegetsi batuma ko amashyirahamwe yose yigenga sosiyete sivire batuma ko eh, amashengero eh, ushaka kuguma gutegetsi agumye mu butegetsi nkenera n'amahera bariko barakurikirana mhm. ariko ntagende bahitanye ibwirizwa shingiro byose n'amasezerano yarusha yose kuko arimwo icyo no kwita imigambi ikomeye cyane itarigera irangurwa mhm. dufashe nk'umugambi yariko aravuga w'abantu kugira basubize hamwe bisunze wa mugwi eh? nta na kimwe kirakogwa mm-hmm. nta na kimwe kirakogwa urabye eh, aho bigeze kugira tuzobikure abantu bamaze gutekana ubundi turatekana urabona bagombye guhindura ingingo imwe ya mirongo y'amajana atatu na kabiri irabananira rabaho tugeze ikiganiro ni ku nama inshuti bakunze muduteze yombi tukaba turiho turabira hamwe ikibazo cyerekeye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'uburundi abatumire turi kumwe ni honorable leonce ngerakumana serukiye umugambwe sonya frodebu turi kumwe kandi na honorable jean dodier mutabazi yaserukiye kandi arongoye umugambwe w'intadebukirwa aradebu tukaba kumwe na faustin ndikumana yaserukiye kandi arongoye ishyirahamwe parseme ngiye mbere iwawe nyine uno munsi ibwirizwa shingiro ry'uburundi muravuga muti uwoza kuri iyi nyanyiro yaba asanga hari ivyo aho nyanze bibuzwa n'ingingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda none nta ngingo yo itegekanya ihinyanyirwa ry'ibwirizwa shingiro erega guhinyanyura ibwirizwa shingiro uko bigenda kose riramutse rigira rihinyanyugwe hari ukuntu ibitegereza kugenda sivyo mugabe imbere yuko rihinyanyugwa ijya article ibanza kugabisha imbere y'ukwantamizo procedure amfete n’imbere yo kwantama imbere yo gutanga yo gutangura izo procedure habanza kugaruka vya bintu kavuga uti iri bwizwa shingiro twaronse bigoranye bya twagiye turadondagura ingene nabijya bya Guverinoma d'union nationale kugira ati ndafise uburenganzira bwo kuronka kuba umushikiranganje babishizeho bavuga bati hariho tanasi yuko umuntu atsinze ngo atwara byose ngo abandi bakabura dore nkacu bavuga bati umuntu rero yaronse 5% amajwi hmm? atanu ku ijana arategeza arashobora kwanga kuja muri leta abishatse arashobora arajayo kugira ngo bakore bya bini ngo nsinze ntwara byose hari n'ibintu byinshi bashyizemwo byo kugira abantu bumve yuko atawugira kumigwe byose byagiye bikuri aragutikuriza amasezerano yarusha nigeze vuba yuko umugwi wa uhagaze intambara mu 2008 none mu 2015 ubu hageze aho basubira mu myaka 10 ego mu 2017 10 atana generation iraba generasiyo ni abana bavuga ati igihugu kirimo amahoro ubu kiratekanye bya bintu twaramaze kubyinjizamo ya rekonsiliyasiyo twarondera muri za verite zose twashyitse igihugu cyabaye renaissance nibaza yuko ubanza kumviriza ibiganiro ibyavuye mu biganiro mu banyagihugu hagati mu gihugu z'ibyo mhm. n'ibyo byavuye hanze kuko na leta irabyemera ibyo biganiro byo hanze yama yarungitse ababiserukira mhm. reka twumvirize izo debaro turabiyo zija turabengene zigana zitekanye abantu mugabo ntidusire kuja gusira kudisikitira muri bya bintu hatangure haseruke ibikwiye ibyo bipfuza ko byohinduka ndiko navuga tuti muri ibyo biganiro navuga tuti igihugu kizingamikwa n'inyane za politiki reka reba bakomeze imigambwe abanyepolitiki bumana abantu bakomeze imigambwe yabo ikorere ku maviziyo ikorere ku vyiyumviro hanyuma iyobora igihugu abantu bashobora kuza barahinduka no muri za chama cha mapinduzi no mu komunisi y'abashinwa na hehe baduka mu ntera nja gusozera honorable Jean Dieu Mutabazi ibyizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ridahindutse no munsi abarundi ngo tuja kwemera abanyagihugu reka aribyo tubabikira badutatura ariko aka kanje ridahinyanyuwe uno munsi abarundi bahomba iki ndakubwire sinzi ko wumfasha tugahindura kina avance par ocure ni ukuvuga uwo udateye imbere udateye intambwe imbere abayiteye eh, kandi uyu eh, munsi turi turatera imbere genda atangara ajya hama ikindi nacyo ni ukuri si ikintu cy'amacakubiri twe tubuze tuti reka nko mu gisirikare n'igipolisi umuntu azohora avuga ibintu bijyanye n'ikarashishi indimi ibiharuro ibiki etc kubera burya agenda amaze kubona yuko muri iyi minsi mm. ni ukuri hari abantu bakumirwa kubera umengo ni icyakuba umuntu yaravukiye mu bwoko bwinshi uvuga ngo nko mu gisirikare ntibavuge eh. ibya mirongo itanu ku ijana eh, babireke kubera ko igenda bivuga kandi na Leonce acumve mm. acumve kuri ndadaye igisoda ni cyari kivanze komandima ntiyari ivanze mm. baragize coup kandi barayishora kuri mm. no kuri nkuru nziza mm. kudeta barayigize baranayigerageza kabiri ariko barayishoboye oya byarabananiye mm. ni ukuvuga rero kuvanga igisoda no kutakivanga igikuru ni umutima iyo abariyo bafise umutima nicyo kintu gikomeye igitigiri si cyo igitigiri aya mapurusantaje si yabuze abantu kugira kudeta je n'ubugeni cyo gutuma muvuga nti ibi bitigiri eh, kubera mu bagize kudeta harimo abahutu n'abatutsi baniyumva ari n'aba ndayirukiye urabyumva siriva mu bayizibiye harimo abahutu n'abatutsi alo umuntu avuga ati reka dukore igisoda cyo bita porofesiyoneri ni ukuvuga ku mwuga gikora neza igisoda repubulike ni ukuvuga cyubahiriza amategeko kandi igisoda gikunda igihugu ariko nibaza ko hamwe hoba igisoda cyuzuye nk'abahutu kitohumuriza abatutsi jewe nakubwiye ni igikuru n'umutima n'ubwoko bumwe mm-hmm. ika icyo gende gusa nguma n'ubu mparanira naho bitazopasa muri ibwizo shingiro nzobandanya ndagisaba mm-hmm. tube nk'ibindi bihugu byose tugire ibwirizwa shingiro ata bintu by'amakota arimo kubera aravangura areka gusumbi arasumbanisha imigisha y'abarundi baronse rimwe honorable Leon Singenda Kumana ibyizo shingiro rihinyanye uno munsi abarundi bahombiki utunzwe n'abazungu yuko bije ari mirongo itanu na bitatu ibice muri bije none uyu munsi bigenda gute ngo abambasaderi abantu bo hanze babandanye bahembwa abarimu babandanye bahembwa abafunguzo babandanye bahembwa iyo mfashanyo bari baragushyize mu mutwe ko itabonetse ucupfa uyu munsi kukiriyo kw'igihugu kiriyo kandi kiriko mutabazi bahembwa iki bakaguriki ridahinyanywe naho ntacyo duhomba ridahinyanywe ushika uno munsi nta kintu kibuza ko ibibazo biri mu gihugu biteye ingorane bishobora gutorwa inyishu wumvise ko njyewe navuze yuko uyu munsi rihinyanyuwe abarundi bagira icyo bungutse ikiyi reka ibyo badondaguye byose ibintu umuntu ndagukengukiye kuba witabye kino gice cya mbere cy'ikindi kiganiro yego turabukengurukiye duse gutanga impanuro manye politiki ibintu bihindwa ku nyungu z'abantu canye z'umugwi bavyibagire haje imbere inyungu z'igihugu n'ibazo by'igihugu ko birahari twizere ko umuntu ugize nawe uzoza kwiratubana kino gice cya kabiri yego tuzokwita urakoze cyane nshimire nawe Eric Wima imana bari mu buhinga bw'ibyuma watumye tuvuga bakatwumva nkengurukire Charles makoto yarahagarikiye kino kiganiro jerome niyo nzima ndabahisango mu ndwiza mu kiganiro ku nama mwese mwari muteze yombi ni murandike mu banki no mu byanyu naho butaha unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro inama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo